Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 5-ն է, տարվա 95-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ Մեր թվարկությունից առաջ 56 թվականի հենց այսօրը Հուլիոս Կեսարը, Մարկոս Կրասոսը եւ Գնաուս Պոմպեոսը կազմեցին առաջին հռոմեական երապետությունը։ 1081-ի ապրիլի 5-ին Ալեքսիոս Ա Կոմնենոսը թագադրվում է որպես Բյուզանդիայի կայսր։ 1792-ի ապրիլի 5-ին Ջորջ Վաշինգտոնն առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ կիրառեց վետոյի նախագահի իրավունքը։ 1946 թվականի հենց այսօրը 11 ամսվա օկուպացիայից հետո խորթային զորքը հեռանում է դանիական Բորնհոլմ կղզուց։ 1953-ի ապրիլի 5-ին Երևանում բացվել է Հովանես Թումանյանի տուն թանգարանը, Թանգարանի ճարտարապետը Գրիգոր Աղաբաբյանն է։ Թանգարանի հիմնադիրը եւ առաջին տնօրենը Վանաստեղծի դուստրն է Աշխեն Թումանյանը։ Թանգարանի ցուցանմուշներն են ձեռագրերի պատճենները, ֆոտոփաստաթղթերը եւ Թումանյանի ինքնատիպ ստեղծագործությունների բնօրինակները։ Այստեղ պահվում են ավելի քան 18000 ցուցանմուշներ։ 1969 թվականին նոր ցուցասրահում ցուցադրվող նմուշները հիմնականում նվիրված են Հովանես Թումանյանի կյանքին եւ ստեղծագործություններին։ Թումանյանի ստեղծագործական արվեստով հետաքրքրվողներն այստեղ կարող են տեսնել գրողի անձնական իրերը, փաստաթղթերը, ձեռագրերը, էսքիզները եւ հրատարակություններն ավելի քան 45 լեզուներով։ 1992-ի ապրիլի 5-ին Բոսնիան եւ Հերցեգովինան հայտարարեցին Հարավսլավիա գազմից դուրս գալու մասին։ 1993-ի այսօր Արցախյան ազատամարտի ժամանակ հայկական զինված խմբավորումները դաժան մարտերից հետո դուրս եկան Օմարի Լեռնանցքի մոտ։ Ադրբեջանական բանակը մեծ կորուստներ տալով անցավ Մռավի Լեռնաշղթան թողնելով Խարվաճարի շրջանը։ Հայերն ազատագրեցին Խարվաճարը Գանձակին միացնող խաչմերուկը։ 1998-ի ապրիլի 5-ին շահագործման հանձնվեց աշխարհի ամենաերկար կախովի կամուրջը՝ Ակասիկայկիոն։ Երկարությունը 3911 մետր է։ Այսօրը ծնվել են 1568 թվականին Հռոմի Պապ Ուրբանոս 8-ը։ 1588-ի ապրիլի 5-ին է ծնվել անգլիացիականավոր փիլիսոփա եւ գրող հասարակական դաշինքի տեսության հեղինակ Թոմաս Հոբսը։ Նա առավելապես հայտնի է պետության մասին իր Լևիաթան երկասիրությամբ։ 1732-ի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի գեղանկարիչ Ժան Օնորե Ֆրագոնարը։ 1869-ին հայ դերասան Խորթայն Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արշակ Հարությունյանը։ 1883-ի ապրիլի 5-ին է ծնվել կանադա-ամերիկյան դերասան Ուոլթեր Հյուստոնը։ 1900 թվականին ամերիկացի դերասան Օսկար մրցանակի կրկնակի դափնեկիր Սփենսեր Թրեյսին։ Օսկարի պատմության մեջ միայն դերասաններ Սփենսեր Թրեյսին ու Թոմ Հենքսն են երկու տարի անընդմեջ ստացել Օսկար մրցանակը լավագույն դերասանի համար անվանակարգում։ Ամերիկյան կինոակադեմիան իր կողմից հրապարակված ամերիկյան բոլոր ժամանակների ֆիլմերի 100 մեծագույն աստղերի ցանկում նրան ընդգրկել է 9-րդ տեղում։ 1908 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Բեթ Դեյվիսը։ Կինոյի պատմության մեջ նա առաջին անձն է, ում հաջողվել է 10 անգամ ներկայացվել Օսկար մրցանակի։ Ամերիկյան կինոակադեմիան 1999 թվականին հրապարակված իր ամերիկյան բոլոր ժամանակների ֆիլմերի 100 մեծագույն աստղերի ցանկում դերասանուհիների ցուցակում նրան շնորհել է պատվավոր երկրորդ տեղը։ Բեթ Դեյվիսի հետ մեկտեղ նույն թվականի նույն օրն է ծնվել նաև դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայանը։ Նա աշխատել է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում շուրջ 35 տարի։ Իրենից հետո թողել է ամենամեծ դիսկոգրաֆիաներից մեկը։ 1913-ի ապրիլի 5-ին է ծնվել հայ դերասան Խորթային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ազատ Շերենցը։ Նա հայկական կինեմատոգրաֆի կատակերգության հիմնադիրներից մեկն է։ 1924-ի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ, առակագիր եւ մանկավար Վարազդատ Բագրևանցին։ 1950 թվականի ապրիլի 5-ին է ծնվել շվեդ երգչուհի, երգահան եւ երաժշտական պրոդյուսեր Ագնետա Ֆելցկուգը։ Նա առավել հայտնի է որպես Աբբա խմբի երգչուհի։ 1973 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի երգիչ-երգահան, рэփեր, երաժշտական պրոդյուսեր, երաժիշտ եւ նորաձևության դիզայներ Ֆարալ Ուիլյամսը։ 1975 թվականի ապրիլի 5-ին է ծնվել ամերիկացի рэփեր, երաժշտական պրոդյուսեր եւ երգահան Juicy J-ը։ 1984-ի այսօրն է ծնվել հայ երգիչ երգահան, հումորիստ, շոումեն եւ դերասան Արամ Սարգսյանը, նույն ինքը Արամեն Պետրին։ 1985-ին հայ ջութակահար, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սերգեյ Խաչատրյանը։ 1988-ի ապրիլի 5-ին է ծնվել ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ հարձակվող Գևորգ Ղազարյանը։ Այսօրը տոնում են Կորեայում այսօր ծարտ ընկելու օրն է։ Այսօր ապրիլի 5-ն է, տարվա ավարտի մնաց 270 օր։